isa almasihu haali waaju isa e dow haare isa janngini kadi safri gomuji yimɓe isa sorimo e nder galile fof o janngini e nder juulirde barahutankoɓe o habri kabaru lobbo mo laamu asman o o safri yimɓe ɓe e kala ñawu e musalla mumen fof ko inde isa tan woni ko nanete e nder diwan siri fof o addanama kala tampuɗo gila e ɓeen wonduɓe ñabbuli kam e musalla ko ɗum woni fof hoɗaɓe seydeneji yanoɓe hoore o addanama kadi ɓeen wofɗuɓe isa safriɓe gomuji kewɗi ndewi e isa ɗin gomuji gummi ko galile kam e diwan gure sappo ɗe yerusalem ɗe yuude eɗe funnage ma yudan hello nayi nde yano ha isa yiɗe diɗe o ŋabbi e dow hayre o jooɗi almuɓe makko ngari jooɗi sara makko heddi omo janginaɓe e ɗiɗo konguɗi malu gongira e gonga mala tan ko ɓeen annduɓe e koye mumen ko waasɓe sabu ɗum laamu asman ngu ko kamɓe njeyi mal woodanii ɓeen wonɓe e sunaade ɓerɗe sabu allah ma leltin ɓerɗe maɓɓe hello joyi mal woodanii ɓeen welɓe mbeeɓi e yankinaare mumen sabu maɓe keɓoye leydi ndi allah fodannoɓe ndi mal wodani ɓen jogiɓe weltare wurde e jamiroje allah saabu allah ma rokkoɓe ɗum ha heewa mal wodani ɓen jogiɓe yurmede e woɗɓe saabu ma allah yurmoɓe mal wodani ɓen ɓe ɓerɗe mumen laaɓi saabu maɓe joyi allah malu wodani ɓen awɓe dejre e nder mumen sabu ko kamɓe allah wiyoyta ɓiɓɓe am hello jeegom malu wodani ɓen leftirteɓe batte dewal mumen e jamiroje allah de sabu ko kamɓe jogori hebde laamu asman ngu malu wodani on so tawi yimɓe ɓe jenni on lebti on kadi pawi e mon fenande takkude on kala bonande ɗum fof sababude ko on almuɓe am beltoɗe kadi beyto ɗon sabu ɗum ko jobdi mawdi wonani on to laamu allah to ko hono ni ne laaɓe adinoɓe on ɓe lebtirteno lamɗam e foyre ko onon goni lamɗam aduna o kono so tawi lamɗam suyii holno cafeeki heɓtorto lamɗam cuytuɗam natti wadde nafoore hello jeeɗiɗi ɗam lamɗam nafoore mum ko weddeede ɗo yimɓe jaɓɓata e dow mum ko onon kadi ngoni foyre aduna o wuro daringo e dow tulde hono hayre wawata suuɗade en kuɓɓata lampa ƴetten siwo kippen ɗum e dow heen ala paweten ka walla liggen ka koye nokku ɗo ganduɗen lampa ka ina wawa yeynade kala ɗo haaju men o woni e suudu ndu ko hono noon foyre mon foti jalbirde e yeeso yimɓe ɓe mbele eɓe jiya moƴƴere nde mbaɗaton nde kadi ɓe mbawa yettude baaba mon gonɗo dow asman o hello jeetati tindinoje jangde ko faate sariya o beele cikka ngarmi ko firtude sariya musa o kame tindinoje annabaɓe ɓe mi ardani firtude ɗi kono ko tengtinde fayida majji miɗo wiya on ko ɗum gonga kadi leydi taggete asman ɓare hay ko fotino toɓɓere ittetake e sariya o kadi ko noon ɗum worata haa fof e mum firto ko ɗum waɗi kala gorɗo jamiroje ɗe ko fotino toɓɓel rutti jangini wodɓe yo mbaɗir noon on yo andu kañumne ko noon jogori famɗiroyde to laamu asman to kono kala dewɗo jamiroje ɗe janginiri ɗe hono no wirani ni on ma wonayi mawɗo to laamu asman to mbiɗa teeŋtinana on mbaawir toon naatde e laamu asaman ngu tan ko so tawii on ndewi e ko allah yamiri on ko haa ɓuri jom en sariya kam e farisen ɓe hello jeenayi tindinooje ko fayti e mettere ɓernde bonnde walla fitina on nanii no njaatiraaɓe mon mbiyanooma hoto war neɗɗo fof barɗo hoore ma nawe haa e yeeso ñaawowo o kono min maɗi wiya on kala neɗɗo jogodiiɗo mettere e banndum on ma nawe haa e yeeso ñaawowo o kala kadi biiɗo banndum yennoore on ne ma nawe haa e yeeso ñaawirde toonde nde kala kadi biiɗo banndum kaangaaɗo on handi koye yaade jeyngol jahannama hello sappo ɗum noon so tawi a yeehi ha aɗa anni waɗoyde sadak jomiraɗo o so tawi a siftori bande wonko jogitanima e mettere ɗaccuɗon sadak ma o e yeeso sakkorde nde ɗum woni jaaha welditoyde e bande o so tawi ɗum yawti garta wadde sadaka jomiraɗo o so tawi wodi pawɗo e dowma haala takkima ha heddi tan ko ina nawma to ñawirde to heño beele oɗon kawrita pamodiron gila e laawol he kula ko o yettintuma ñawowo o ñawo o ne nde waɗatma e juuɗe alkateɓe beddoma e kaso miɗo wima ko ɗum gonga a yaltata toon so wona ne jobɗa mbuɗu cakkittongu eko pawnoɗa ko hello sappo e goo tindinoje walla jangde ko fayti e jina on nanine wiyama wonde hoto jin kono min miɗo wiya on kala neɗɗo darɗo debbo jananɗo haa muuyo debbo o ari e ɓernde mum on jini sabu o fijji e debbo o e nder ɓernde makko ɗum noon so tawi ko yitere ma ñaamre liɓatma e bakkat lokinde beddoɗande to woɗɗi ina ɓurantunoma seeɗa walla bange e ɓanduma wasdema ɗum tawa an fof a weddaka e nder jeygol jahannama ɗum noon so tawi ko batte junngo ma ñaamo ngo natirtunoɗa e bakkat tañgo beddoɗa to woɗɗi hello sappo e ɗiɗi sabu wasdema tergal gotal ɓuri terde ma fof weddede ɗum e jeygol jahannama tindinoje walla jangde ko fayti e cergal wiyanoma kadi kala ceerɗo joom suudu mum ina foti rokkude ɗum ɓataake cergal kono min miɗa wiya on kala fof gorko ceerɗo jom suudu mum tawi wonaa debbo o leli boowal so tawii debbo o humtanaama e goɗɗo gorko o duñii debbo o e jina kadi kala gorko destuɗo debbo ceeraaɗo o oon kañumne jini hello sappo e tati tindinooje walla jangde ko fayti e wondore mbiyen gondoje on nanino kadi jaatiraaɓe mon mbiyanomo hoto ñamtu wondore ma kono timmin ko podnoɗa baddunoɗa e wondore nde ha e yeeso jomiraɗo kono min miɗa wiya on yo on cel e wondore koto gonde e inde asaman o sabu ko ɗum jappere jomiraɗo o wona hay e leydi ndi sabu ko ɗum nokku pawirgal koyɗe makko wona hay e yerusalem sabu ko ɗon woni saare lamɗo mawɗo o koto won hay e hoore sabu hay lebel gotel danewel walla ɓalewel ngel mbawɗa funnude e mayre hello sappo e nayi mbiye tan eeyi walla alaa ko heddi fof ko ɓeyduɗon heen ummi ko e seyɗaani tindinooje walla jangde ko fayti e njoftiigu on nani ine wiyee yiitere yo yoɓire yiitere ñiire yo yoɓire ñiire kono min miɗe wiya on hoto on jofto baɗɗo on ko boni so tawi wodi piiɗomo e hello e abugo nyamo ɗaccu kadi o fiya hello e abugo maɗa nano so tawi wodi jiɗɗo ñawdiri e ma kadi nawa wutte ma hono cakkal daccu mbo o wuttema wutte ma mawɗo one so tawi goto e laamunkoɓe wawnima yo anaw dongal ko fotino kilométaire goto rondogal ko fotino kilométre uji ɗiɗi rokku ñaguiɗoma hunde hoto salo lubde luɓiɗoma hello sappo e joyi tindinoje walla jangde ko fayti e gilli faade añɓe on nani ina wiye aɗa foti yidde koddiɗoma gaña gaño ma kono min miɗi wiya on jiɗe añɓe mon kadi nduwona ɗon ɓen leptoɓe on beele oɗon laato ɓiɓɓe baaba mon gonɗo dow asman o sabu no umminirta nange makko e dow bonɓe ɓe ni ko hono noon o umminirta nge e dow moƴƴuɓe ɓe no o jippinirta toɓo ngoo e dow ɓeen gollooɓe ko moƴƴi ko noonne kay o jippinirta toɓo ngoo e dow gollooɓe ko boni so tawii tan njiɗoton ko yiɗɓe on holko waɗi oɗon ɗaminoo njeynaade e juuɗe joomiraaɗo o hello sappo e jeegom hay renndinooɓe juuti ɓeene ina mbaɗa ko way noon so tawii tan calmin ton ko banndiraaɓe mon tan mbele wonko mbaɗɗon ɗo ko yooɗi walla ko fayidini hay heefereɓe ɓe ina mbaɗa ko way noon gone timmuɓe hono no baaba mon gonɗo dow asmane o woniri timmuɗo ni tindinooje walla jangde ko fayti e balle hono dokke fayde e miskineɓe caloɗe timminirde golle mon diiniyankooje e nder dente mbele moni fof ina seedoro on yitere so tawi on timminiri golle mon moƴƴe yo on jiye on keɓata jeenaari e juuɗe baaba mon gonɗo dow asman o hello sappo e jeeɗiɗi ɗum noon so tawi aɗa rokka miskineɓe ɓe kaalis hoto fottu gite yimɓe ɓe e ma hono hakkillaji yimɓe ɓe e ma hono yimɓe hollitoɓe koye mumen e nder batirɗe walla e beddaji ina mbaso ɓe mbadirta ɗum ko beele yimɓe ina manta ɓe miɗa wiya on ko ɗum gonga ɓe golliroɓe noon ɓe keɓi jobdi maɓɓe ha gasi kono an so tawi aɗa rokka miskineɓe kalisma so tawi a yeehi haa aɗa rokkira junngo maa ñaamo hoto nanoma tin hoto on anndu heen hay batte mbele ngaal dokkal ina wona sirlu ndeen baaba maa gonɗo dow asamaan o jiiɗo ko mbatta ko e sirlu ma on yeene njobdi ma hello sappo e jeetati tindinooje ko fayti e njuulu so tawii oɗon njuula hoto mbayee no yiɗɓe hollirde koye mumen ɓeeni ɓe njiɗi ko daraade eɓe njuula e nder dente walla e mbeddaaji ɗum fof ko haa ɓe njiyee miɗe wi'a on ko ɗum goonga ɓe keɓii njoɓdi maɓɓe haa gasi kono aan so tawii aɗa yiɗi juulde naatu nder suudu ma uddaa damal ma njuulaa baaba ma gonɗo ɗo e nder o nokku cuuriiɗo omo yiya ko gollata ma o rokke jobdi ma so tawi oɗon juula hoto kuutorɗe konnguɗi payɗi honon heefereɓe ɓe mbaɗirta ni hello sappo e jeenayi ɓe cikkata ko ma allah heɗo ɓe so tawi ɓe kebbini haala hoto ñemtineɓe sabu baaba mon ina anndi ko woni goƴa mon hono haaju mon ko adi ni nde oɗon ñaago ko hono ni kan ɗon juulirde baaba amen gonɗo dow asman yo laaɓal ma heɓtini yo laamu ma ar yo yidde ma waɗe e dow leydi ndi hono nde waɗirte e nder asman o ni hokkumin hannde kala ko amin nguura yaafo min kala bonande nde min mbaɗi hono no min jaafortoo ɓeen waɗɓe min ko boni hello nogas hoto ƴeewmin e jarabi hoto ɗaldumin e jarabi kono dandumin e bone sabu ko aan jeyi laamu mbaawka kam e teddungal haa abada amin e dow ɗum so tawi tan on jaafiimo bonande wodɓe mbaɗi on nde ma baaba mon gonɗo dow asmane o yaafoon onon ne kono so tawi on jaafaaki bonande wodɓe mbaɗi on nde baaba mon ne yaafotaako on bakkutuuji mon tindinooje ko fayti e korka so tawi on koori hoto njurmikino ɗe hono no hollikintooɓe ɓeeni ɓe mbaylat jeese maɓɓe ɓe jurmikino beele yimɓe fof ina ganda ina jiya e maɓɓe ko ɓe horɓe hello nogas e goo kono an so tawi a hoori sulmo yeeso ma kadi jeesa sukkundu ma beele ɗum fof yimɓe ɓe ina mbasa andude ko e korka gonda jogade hoolare e allah ko ɗum waɗi miɗe wiya on hoto jogoɗe e fayre e ko fayti e guura walla jaram ɗum ko katujinɗon bele nguuron walla ko fayti e comci ko ɗon cuurde terɗe mon ɓalli mon ngurdam ɓuri wadde fayide e guura kadi ko ɓandu ɓuri wadde fayide e comci bele wona noon ƴeewe diwoji ɗi e weeyo ɗi ngawani saka ɗi coña hello nogas e ɗiɗi ɗi dentinta nguura e nder paabi kono baaba mon gonɗo dow asaman o ina wurni ɗi beelon ɓurani fayidinde no feewi e colli ɗi holi fof e mon mo fayre mum wawi dirtinde ɓenninde gurdam mum e happu taƴaɗo o holi ko waɗi ni oɗon cuno batte comci ndaare hono no kuɗoli pindirta e gese ɗe ɗi gollani te ɗi ñootani comci ete miɗi wiya on hay sileymani e darje mum heɓani comci ɓurɗi yodde e ndi pindi allah ñanti kuɗoli gondi e gese ɗe hande kadi ɗi gona beddeteɗi e jeyge janngo mbele onon ne wona hono noon o ñaantirta on kadi janngo bedde ɗon e jeyge nge hello nogas e tati tawde hoolaare mon ina famɗi ɗum noon hoto jogoɗe e fayre oɗon mbiya holko min ñaamata holko min jarata holko min ɓornoto ko ɓeen heferɓe tan naamdoto ɗum ko alda e gasde kono baaba mon gonɗo dow asmaan o ina anndi oɗon dañi e ɗum fof haaju toppitoɗe mbatte hakkillaaji mon e hoɗorde allah nde kamɓe gurdam ɗam o yiɗi ɗam nden ma allah waɗan on ko heddi ko hoto fayre mon won ɗum noon e janngo sabu janngo woƴi hoore mum lebte walla tampere ñande fof yoni dongal ñalawma hello nogas e nayi hoto ñaawe wodɓe hoto ñaawe wodɓe hoto allah ñaawde on sabu ɗum allah ñaawirta on kono ñaawirta on woɗɓe ni allah ɓitiranta on kono ɓitiranta on woɗɓe ni ko waɗi aɗa ndaara kuɗol gongol e yiitere bande ngol tawi aan a yiyata carfal gongal e yiitere ma ngal hol fof no mbawirta wiide bande o ɗalmi itanma kuɗol gongol e yitere ma nde tawi aan carfal ina yitere ma jiɗɗo tineede ittu carfal gonngal e yitere ma nde mbaawa yiide kuɗol gonngol e yitere bannde o hoto dokke dawaaɗi ko seni hade ɗi duttaade e mon ɗi cila on hello nogas e joyi hoto beddode ñaaƴe mon e yeeso bamɗi tuge hade ɗi ndippude heen ñaago ɗe ndaarte kadi konge ñaago ɗe on keɓat ndaarte on jiitat konge damal ngal on gudditante sabu kala neɗɗo ñaagiiɗo heɓat ndaartuɗo yiitat kadi damal ngal udditante on konnguɗo mbele won e mon dokkuɗo ɓiyum hayre tawi ɓiɗɗo o ñaagi ɗum ko mburu walla rokki ɓiyum o baajol tawi ɓiyum ñaagi ɗum ko liingu onon fof e wonde bonɓe oɗon nganndi rokkude ɓiɓɓe mon ko moƴƴi alaa ko haali noon baaba mon gonɗo dow asman o so on ñaagiima ɗum o rokkat on koko ɓuri moƴƴude hello nogas e jeegom mbaɗane woɗɓe ko jiɗɗon kamɓene ɓe mbaɗana on ko ɗum woni ko sariya moussa o yamiri kam e defte annabaɓe ɓe damal pangal natire e damal pangal ngal sabu damal jaajgal ngal angal weeɓi tawno ko ngal laawol boomaare ete heewɓe ma ndew e maggal kono demal paangal ngal e ngal tiiɗi rewde sabu ko kangal woni laawol ngurdam ete ko seeɗa yimɓe tan jiitata ngal hello nogas e jeeɗiɗi lekki e ko jibini ndento ɗe ɓeen arooɓe e mon ina kaala fenaande e innde allah ɓe so ɓe ngara e mon ɓe gardata e mon kono mbaadi baali sabu maɓe ɓuubde kono e nder mum koɓe pobbi ñaaɗɗi ma on ganditoyɓe e golle maɓɓe reseng fettetake e puɗi ñaaɗɗi lekki moƴƴi jibinta ko ɓiɓɓe moƴƴuɓe lekki moƴƴi wawa jibinde ɓiɓɓe bonɓe kadi lekki bonki wawa jibinde ɓiɓɓe moƴƴuɓe lekki fof ki jibinta ɓiɓɓe moƴƴuɓe soppete wedde e jeyge ko hono noon gandiroy ton ɓen aroɓe e mon ina kala fenade e inde allah ɓe e nder golle mumen hello nogas e jeetati mi meeɗa andude on wona wiyoɓemi joomiraaɗo joomiraaɗo ɓe fof naatoyta e laamu allah he kono naatoyta tan ko ɓeen waɗooɓe yidde baaba am gonɗo dow asmaan ñannde fof oon ñalawma ari noddooɓemi ine mbiya joomam joomam min kabri e innde maa kon nguɗi ummoriiɗi to allah min deddiri seydeneeji bonɗi innde maa min mbaɗiri e indema kawisaji kewɗi nden noon mami wiyoyɓe mi meeɗa andude on goɗɗirtoɗe kam onon waɗoɓe ko boni ɓe hello nogas e jeenayi galleji ɗiɗi ɗi hono ni kala neɗɗo keɗiɗe konnguɗi ɗi kalmi ɗi kadi hutoriɗi on ma nandu e neddo kaɓɓolinɗo maɗo huɓeeru mum e dow haayre so toɓo toɓi beeli mbaami keneeli cemmolinɗi ngutti ɗum fof addanta huɓeere mum yande sabu ngoorondi mayre fawi koye haayre kala neɗɗo keɗiiɗo konnguɗi ɗi kalmi ɗi huutoraaki ɗi hono no kaaldumi ni on ma nanndu e neɗɗo puyɗo ƴettuɗo may huɓeere mum e dow channel tawa toɓi beeli mbaami keneeli cembolinɗi gutti e nden huɓeere nde yani haa nde moƴñi hello capantati baawɗe isa nde isa gayni jannginde ɗiin konnguɗi dente ɗe kaawaama no feewi no jannginirtunoo ni sabu o jiidaano o nandano e ɓen sernaɓe sariya o sabu kanko o jannginirtuno ko bawɗe ɗi ayeji tawete ko e linjiila isa feccere macca suura joyi ha jeeɗiɗi